ntihagire uvuga benewe uhimbazwa ryari ku isi yose umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi uhimbazwa ryari ku isi yose kigeme ukwezi k'umunani oya kige kige bayi bayi bayi we ni mutara aha hinge ndabe undi mutumba ah rabiro ni hehe rabiro ni mwebwe ah, oya nyokuru uyu nyokuru ngaha aho nyene kuri yo mikro aho nyene hagararaho nyokuru nyokuru witwa nde witwa nde jewe nitwa nkurikiye maragarita mba ku mutumba wa rabiro zone bibara ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi eh. ryatanguye byari mu myaka ah, iyi eh, ni mu myaka iyihe eh. cyavuzwe hano twari tubabwiye ati byose inshuro zose ziko ziravugwa hano muzamwumviriza wihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi habayeho umunsi mpuzamakungu w'abakenyezi cyangwa ni kubera iki andiko ah, ndagereza kugira ngo ikibazo mucumve neza haba kugira ngo bashinge umunsi mpuzamakungu wahariwe abakenyezi byavuye kuki cyane ni kubera iki ukuntu ntugerageza kwishyura icyo kibazo Jenny nibaza yuko umunsi mukuru mpuzamakungu hari umukenyezi wabayeho kugira umukenyezi atere imbere kugira umukenyezi nawe agarukigwe nsubiriramo ntacyo ndagusubiriramo egera hano nyegera ni sawa ihimbazwa umviriza ihimbazwa ry'umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi ryatanguye ku ntumbero iyihe ku mvo izihe cyane ryatanguye ku mvo zo kugira ngo umukenyezi na aronke ijambo cyangwa ihimbazwa ry'uwo munsi mpuzamakungu ryatanguye mu ntumbero iyihe ryatanguye mu ntumbero y'uko bari babonye umukenyezi ahohoterwa cyane baca bashinga uwo munsi mukuru nko guhimbaza umukenyezi bayi bayi shenguruka shenguruka bayi wowe hari inyuma wowe hari inyuma eh. jewe nitwa nkunzimana jerome eh. nkaba ku mutumba wa bibara jerome hanyuma eh. hanyuma icyatumye bashinga uwo munsi mukuru kwari ukubwira ngo abakenyezi bahora bahohoterwa mu kibano bareke guhohoterwa kandi kwari ukugira ngo bakureho ubusumbasumbane bwaboneka ku bakenyezi mu kazi bakora none ntiyumva ibi byose ntibyari byabuzwe shekara ry'imana bakirisitu batagatifu batoni b'imana eh. ngira ndababwire bamwe ba mbere bavuze guharanira agateka k'abakenyezi ni inyishu zibiri harimo guharanira agateka k'abakenyezi na cyane cyane gukuraho ubusumbasumbane tutibagiye gukengera ibidukekeje no gukengera isi nkukura mu guca imisere dutera ibiti ku mitumba tubikore tubivuye inyuma erega izo nyigisho mperekeza yemwe ntiza nyigisha ariko tumariye kumvise izo nyigisho mperekeza twakira duca ubwenge ubu umukenyezi ahitanana n'umushinga ntahe wiwe bakaza gupimisha imbanyi hakiri kare kugira ngo bakurikirane amagara y'ikibondo n'umubyeyi ibikorwa bibiri byakozwe n'agateka k'umugambi Uh-huh. kubahiriza umukenyezi igikorwa uh-huh. cya mbere n'igikorwa gushira mbere umukenyezi mu bikorwa byo kurima n'ubworozi no gukingira ibidukikije akayungiro kazoza kuyongorora akayungiro kazoza kuyungurure haleluya akayungiro kazoza aha nitwa Ciza Imeride mba ku mutumba wa Mubaragaza komine Mutumba intara ya Karusi aha ico civugo kivuga gute ico civugo kivuga ngo umukenyezi ashigwa imbere mu bikorwa by'uburimyi Ah, no ibidukikije kuko ibyo soko ry'iterambere rirama mutarike kuri uyu munsi mwiza twatewe iteka ryo kugendegwa no gushyigikirwa no kwihina tuyaga imigabo n'imigambi y'iterambere mu ikomine yacu twebwe abakenyezi bo ku mutumba wa mutara muri zone gisimba waga twaranyuzwe n'inyigisho z'umugambi w'igihugu umera nk'abandi turashima kandi turashimagiza umugambi w'igihugu umera nk'abandi waturungikiye abaremesha kiyago bavuye mu ishyirahamwe rya action baje kutwigisha kumenya gutegura akazaza k'umuryango no kumenya gutunganya ubutunzi bw'amafaranga mu muryango mbega yemwe hari bamwe bahora bumva ngo gendera ingendo cyangwa hindura ingendo bakibaza ngo ni ugutambuka bagahubura ibarabara kiriko kirashyira mu ngiro iki kivugo ndasubiramo ikibazo ni gute igisata cy'inyigisho mperekeza z'umugambi mera nk'abandi w'igihugu kiriko kirashyira mu ngiro iki kivugo iki kivugo mwacyumvise ndagisubiremo reka ndagisubiremo urakizi Eh, banza ukivuge ha uca uvuga ingene rero uwo mugambi uri iki kivugo cy'uyu munsi mukuru wahariwe umukenyezi kivuga giti umukenyezi ashyirwa imbere mu iterambere ry'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije ryo soko giterambere rirama nicyo iki kivugo yaje kuvuga kiriko gishyirwa mu ngiro gute kugira ngo umukenyezi yamare intatangwa mu iterambere haba mu burimyi n'ubworozi haba mu bikorwa by'iterambere ry'igihugu n'iterambere ry'umuryango kugira ngo umukenyezi azokwa amaze gutegura akazoza k'umuryango no gutunganya ubutunzi bw'umuryango none ivyo kugira bije mu ngiro biriko bikorwa gute ega niyo nyishu dukeneye bikorwa kubera ishirahamwe mera nk'abandi umugambi w'igihugu mera nk'abandi wafashiganije n'ishyirahamwe agisheneyidi rigatanga inyigisho ku bariko bararonka izo mfashanyo kugira bamenye kudosigara baritunganya inyuma y'umugambi mm. jewe nibaza yuko tubiravye tubiravye ukuntu nakuriya kunsiguro kunsiguro yatazi baratunganije inyigisho ku buhingwa bwo kurima no korora kijambere bidasiga inyuma ugukingira ibidukikije nuko rero akajambo rero eh. yego turashimye kubona inyigisho z'umugambi w'igihugu umera nk'abandi zaciye mu ishyirahamwe agishenedi zigategurwa kuzorangurirwa ngaha muri ino komine yacu ya mutumba kugira bene gihugu bose bakoraniye ngaha babyumve rigaca rihuriranya n'ukwezi kwahariwe umukenyezi kandi niyo mfashanyo yagira ashikira ku mukenyezi nuko rero ikiganiro barushenguhere cy'uno munsi ni hano kirangiriye barushenguhere radio televiziyo isanganiro bikaba byari bifatiganije hamwe n'ishyirahamwe action aid mu mugambi mera nk'abandi ikiganiro twari ko tukiremeshereza hano muri komine mutumba ni mu ntara nziza cyane ya karusi banyamutumba oye oye oye